Підводять Герасима. Він ще потягнув у себе воздух і ніби позіхає, дрижить і витирає піт. Параска. Старий, старий. Герасим. Де я? Копач. Пийте воду. подає. Герасим п'є. Копач. Що з вами? Що це ви вигадали? Савка, та годі, куме, буде здоров'я, будуть і гроші, а я навіки від них одрікаюсь. Ніколи в світі не буду хотіть більше, ніж Бог дає. Такої пригоди ніколи не ждав. Копач. Які гроші? Савка. Он гляньте, як нас обманили. Копач. А. <laughs> Зразу догадався. Опит велике діло. На тім тижні в городі була така сама оказія. І багато видурили. Савка. П'ять тисяч. Герасим. О. Ой. Копач. Бризкайте водою. Бризкають. Герасим піднімається. Копач. Та годі вам, Никодимич, убиватися. Заспокойтесь насчет грошей. От поїдемо на Боковеньку, там є гроші, там є сила грошей. Вірте, що достанем. Мені само провідєння вказує цей путь. Примети, які скала, копил так і копил так, а посередині кам'яна фігура. Не я буду. Герасим обікрали, ограбили, пропала земля смоквинова. Нащо ви мене зняли з вірьовки? Краще смерть, ніж така потеря. Ридає зависа.